Azaroak emeretzi ditu gaurko honetan, aste artea da eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste eman kizuna. Eta berriozarko bizilagun baten epaiketarekin hasiko dugu gaurko albistegia, Iñaki lerin berriozartarra Espainiaratzeko eskaera egindu auzitegi nazionalak. Hori erabakitzeko epaiketa aste azken honetan eginen da, bihar hilako gehi Londresen eta horren karira elkarritaratze deialdi bat egindute gure herriko zenbait bizilagunek. Itzordua bihar izanen da, arriatxaldeko sortzietan kulturgunearen atarian. Eta ezkabara begira jarriko gara orain mendiaren inguruko jardunaldiak antolatu baitituzte berriozarko udalak eta eusko ikaskuntzak. Iruñ herriko biztanleriak ezkaba mendiarekin izan duen eta oraindik duen harremanaz hausnarketa egitea eta mendiak duen balioaz jabetzea da ekimenaren helburu nagusia eta horretarako hainbat itzaldi eta saio osagarri antolatu dira. Gotorlekuaren iesaldiaren irurogeita mabosgarren urte muga izan da urten, historiari leku berezia eman eman zaio eta hori izan da inzu zen jardunaldien edo hori izango da hobesan da jardunaldien lehen itzaldiaren mamia. Emilio Majuelo Unibertsitate irakasleak la gran fuga del Fuerte San Cristóbal 75 años después izeneko hitzaldia eskainiko du hilaren hogeita seian. Urrengo egunean Carmelo Urra irakasle berrio zartarrak ezkaba inguruko herrien ohiturak eta usadioak azalduko ditu beste hitzaldi batean. Ostegunean otsaiak hogeita zortzi memoriaren autobus Autobusa elkarteko kide den eh, Carlos Ochoak, ¿qué hacemos con Valoración de los diferentes planes izeneko solasaldia eskainiko du, eta azkenik martxoaren batean Iñaki Sagredo historialariak gotorlekuaren bilakaera aztertuko du mendeetan zehar. Itzaldi guztiak arratsaleko zazpit erdietan hasiko dira kulturgunean. Baina aipatu dugun bezala Iruin herria eskabara begira izeneko jardunaldi horien eh, baitan berriozarko udalak eta Eusko ikaskuntzak hainbat saio osagarri antolatu dituzten datozen egunetarako eta hoietako bat atzo bertan zabaldu zuten. Jokin delbaile artistak gune hila izeneko erakusketa zabaldu du kulturgunean argazkilari iruindaronek San Cristobal gotorlekuan egin dituen argazkien bilduma da ikusgai egonen dena martxoaren bira bitartean gainera gainera, egun bat lehenago, hau da, martxoaren eh, batean, bisita gidatua izanen eh, da argazkilariarekin berarekin. eta datozen egunotako hitzorduak aipatzen ari garela, ba ezin aipatu gabe utzi ostegun honetako itzorduetako bat eh, ardo eta kroketa ekologikoen dastaketa izanen dugu eh, ostegun honetan kirol tabernan, kiroldegiko tabernan, ilunberriko azpea tabernako ardoa eta kozinabar e, eh, ba, elkarteko e, kroketa ekologikoak izanen dira dastagai ostegun honetan arriatsaleko zortzietan eta izena emateko bi euro ordaindu behar dituzuek kirol tabernan bertan. kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da eta beti bezala berria egunkariarekin hasiko dugu gure gaurko errepasoa. Etak dio sentitzen duela eragindako kaltean gatazkan erantzukizunik izan ez dutenei. Eta Nafarroa nolabait e, ur bilduz gaurko beste titular nagusietako bat. Enrique Goñik gaur hitz egingo du Nafarroako parlamentuan. Horrekin e, lotura duen beste lerro buru bat aipatzen dakarkigu berriak, Nafarroako parlamentuan hainbat agiri aurkezteko eskatu dio kontuz plataformak goiniri. Eta bukatzeko, edabidei buruzko berri bat, eh, berria egunkarian, Mikel Agirre, EITB-ko buru, EAJ eta psr babesarekin. diario de noticias hartuko dugu segituan eta eh, olaxe dio bere lerroburu nagusian engoinik gaur eginen du agerraldia alderdien mesfidantzaren aurrean eta bestelako kontuen artean hause peperen tokiko erreformak ezin egona piztu du Nafarroako alkaten artean hause atzo ere aipatzen genizuen larun bateko eh, larun batean berriozarren egintzen bilera horren karira baina badira beste albiste batzuk ere, Jolanda Barzinarentzat tamalgarria da UPN izatea presidentearen lidergotza zalantzaren jartzen duen alderdi bakarra. Ikusten da etzaiola kompetentzia sobera gustatzen eta bukatzeko hause izarbei barko amaikamila bosteun bizilagun inguruk ez dute ure edangarririk izanen gaurtik aurrera. Gara egunkarian, eh, ba, Enrique Goñiren eta Nafarroako kutsaren afera ere e, aipagai da, lerroburu nagusietan bi eh, titular eskaintzen dizkigute horren e, karira, horren inguruan. Enrique Goñik agerraldia eginen du gaur Nafar parlamentuan, Nafarroako kutsan egindako kudeak eta azaltzeko. Eta horren e, aritik tiraka bigarren lerroburu bat, kontuzek Goñiri eskatu dio dokumentuak e, aurkeztu ditzala eta protestan deitu du parlamentuaren aurrean e, gai hori albo batera utzitan bada eguneko beste albiste garrantzitsu bat Etak e, mm, e, zauriak isteko kompromisua agertu dum eta pausua eman du hori da gara egunkariaren titularra eta azken lerro buru bat e, burlatako gazten aurkako epaiketan tortura salaketak izan dira. baina ezin dugu gure kiosko digitala itxin, diario de Navarra irakurri gabe, diario de Navarraren lerro buruak aipatuko ditugu segituan, Enrique Ngoñik agerraldia eginen du denbora mugarik gabe Nafarroako kutsaren kudeak eta azaltzeko. Bestelako kontuak ere badakartza kordobilako berri paperak, adibidez eh, hau Nafarroan gizon eta emakumeen arteko soldata diferentzia altuenak dituen komunitatea. Eta ezkuntza kontuei dagokionez, hause, eh, ezkuntza sailak eh, milioi bat euro aurreztuko du interinoei oporrealdiak kenduta. E, azkenik, eguraldiaz mintzo da Nafarroako berri paper hau, e, eguraldia nahasia jarraituko du, jarraituko du, barkatu datozen orduetan, eta ostiral honetan elurra izan dezakegu berriz ere. Tira ba, gure kiosko digitala itxiko dugu orain, eta geuk ere eguraldia hitz eginen dugu datozen minutuetan. giro nahiko epela eh, berrio zarrien duguna, bederatzi graduko temperatura, zeruak estalita, eta alaxe herri jarrituko duen datozen eh, orduetan ere, termometroa ez da mugituko, bederatzi graduren bueltan ibiliko da egun osoan zehar, eta zeruak estalita egun osoan zehar ere. Hori bai, iragarpenek diotenaren arabera, diario de Navarrean irakurtzen genuen bezalaxe, elurra eh, arriskua, elurra arriskua daukagu ostiral honetarako. Tira ba, hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriotiaren sintonian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.